Antolatzaileak pozik ziren asteburuntako tailegaren ondotik, parte hartzaileak ingurumen eh, politiko eta sozial desberdinetakoak bait ziren alde batetik benan bereziki hor zirenak aktiboki parte hartu baitute proposamen desberdinak eginez. Bagoaz kolektiboaren helburua kontutan harturik, hots dispertsioaren arazoa konpontzea, tailegaren ideia ona zela iduritzen zitzaien bagoaz kolektibokoei. Emili Marten. Burilo lortzeko, bergenuela lehen bizik ez be dinamika horren inguruan, baina albezain bat jenderekin, eta ez bakarri gura artean, baina eh, piskat edatuz eh, gogoeta eta, eta ez da bai da. Asmoa hauetatik, eh, sintesia eginen dugularik, bo, pahasta atera dira, nonko jaski oino ez, zentzu guzietan dira, baina ez piskat bildu, eta idei edo lan kutsa bat, Uh, kutsa baten osatzea, gero joiteko egizegi do sektoreka. Ez, ideien uh, proposatzea edo behitza hori hori ere bai bultzatzea tokiz-tokiz eta bakotxak ez baditu bere ideiak. Beraz, uh, egin dugu, uh, beraz, lantaldeka eman ditugu, donk baziren behoita mar bat diende, donk egin ditugu lantale desberdinaka. Eh, eta uh, egin dugu narik eta, bo, simpleki, eh, lehenik uh, identifikatu dugu nohi zuzendu nahi dugun. Donk depende egietan edo uh, estatu mailan edo, ez, piskat, uh, dira eragileak, egimailako eh, eragileak, oroko jagoaz, piskat eh, nohi identifikatu, eta nohi horiek eh, identifikatu ditugularik uh, bako txaren zata zehaztu dugun, zehelburu dugun eta ze uh, tresna erabiltzen aldugu, beraz, zehelburu lortzeko. Donkori, egin dugu pixka bat, ariketa da, piskat speed dating bezala, eman ditugu jendeak binaka, eta taula batean eh, eman dugu eh, ez, nuhi zuzen du nahi dugun, eta taula hori bete behar zuten binaka, eman ez, zein diren helburuak pertsona honi begira, eta zein diren eh, tresnak. Eta aldi oro, bikote bakotsak bete izan behar ditu bost taula hanfet. Gola, ahont ideia initz ateratzen ziren, eta ideiak ez ziren errepikatzen. Adibide bat, adibidez uh, nik dinamizaz uh, lantaldean, uh, identifikatu zen autetxeak, Ginditugu beraz bost uh, bikote, eta bost bikoteak eman dituzte ideiak autetxeai begira, uh, e, buru dugun autetxoiai begira, eta ze, uh, ze tresna ditugun. Nonk ateratu dira, helburua autetxeak aian ere muetan dispertsuaren uh, gaia lantzea, egietan ere bai ez, mesua pasarazta ez, bere egitajeri, uh, eta bax, eta tresnak, mozioak, uh, eta bax, eta bax, tzaliak, eta bax, piskatu ariketa, Uh, eta gauza hainitz, uh, denak buruan, baina gauza hainitz, ala ere ateratzi da eta topusiti boa da hori segor. Borri, nien dugu sintesia bat, ez zena egisa izan, ustez, baina sintesia bat egin. Eta gero urgian, nien dugu bagoazen eh, biltzak bat, nun jende guzia behitz gomitatuko dugun, eta sintesia, bo, lehinik ez, mailez eta jendeak eskuratuko du etxean, baina ere, eh, ez, aktatuko dugu denek agarrekin, ez, sintesi hori, eta gero aurkeztuko dugu genuke publikoki. Ez genian, lan kutsa bat sortzea, mandezaun autetxiei begira, autetxiek okaren dute tresna bat, e, zer egin ditaiken dispertsio hori aurre egiteko. zetela egin tresna, zan daiteke kasetariak, ez, eta asmoa da, bai, kutsa horiek osatzea gero eh, ez dira kutsa etxiak ez duek janai duetan eh, gira autetxean eta autetxean jaiten dugu hori duzie eh, egiten ahal ez da ez, ez da bai da ere pizteko eta lehen idei batzuk izaiteko bultzatzeko azkenean gogoeta eta dinamika. Hortetan ebilitako diendeak begai horietan ez, komiteetan eta abaxa, baina baziren ere bai bagoa zen ez, momentu horietan aktibo diren eragilak, eta beste batzu ere dira ez, haute batzuk agertu dira, eta abax, nunkuri biziki importanta da, zenta azkenan ez, lortzen dira be ikuspegi eta horizonte desberdinak, eta horrek dinamika aberasten du. Zenta beti horizontetik pentsatzen bauzu gauza, ez duzu baita ezpada bururaino garatzen, onkala ere ekartzen du uh, uh, osotasun bat azkenan, ipar gizartea hor deskatzen halko duena.